Kantuz kantu, Euskal Kultur Erakundeak babesutako emankizuna. kizuna. Ba ongi etorriak entzule, kantuz kantu emanaldiari ateak irekiko dizkiogu beste egun betez eta gaurkoan ere. Ba, musika izango dugu protagonista kantuz kantu ibiliko gara eta gaur diska berri baten deskubritzeko parada ederra izango dugu bizio taldeko odei barroso baitugu gurean, kaixo egunon? Bai, egunon. Zer moduz? Ongi, bai, beti bai. martxan.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 ba, tematikari buruz mintzatzeko aukera izango dugu, baina e, kantuz kantu ibiliko gara, aukerak eta bat egite askatu izun nahiko zaia izan da, ez da? Eh, mm, oso ezberdin diren kantu horiek murgildu baititu zu dizkan. <laughs> bai, hori da, amasei kantu dira, eta geroz gehi ukan, ba, gerozta zailagoa da, ez? Bai. <laughs> Hautatzea, orduan, bai, ez da erresa izan hautatzea, baina gutxi gora bera urbilpen bat egiteko balioko den erustaz. Balioko du. Itz bat, astapena diskaren abiatzeko hitz bat duzue hartu, kontai guzu zergatik. Ba, hitz bat pixat, hasiera bat emateko diskari iruitzen zitzaigun aski rap e, modernoa da, e, musikaldetik eta new school edo deitzen denetik pixkat badu. Eta orduan e, alde batetik hori ba, berritasun bezala guretzat ere alako basen gainean ez baigin nuen hainbeste lan egin aurreko diskan, horregatik lehena ere, eta gero ja gai aldetik, ba, uste dut pixka bat aurkezten duela gure burua, ez zer egiten dugun, baina bai pixka bat nun gauden eta ze pentsatzen dugun. gure ingurura mezua heldu da guk egiten dugun ura ez omen dela kultura bakoitzak senti beza bere modura bukaterik ez guk lotura guk eskutik ez guk eskura pena ez dote dugutena nahasina jarrena elkar banatzearena bada garrantzitsuena biztu da dila sormena munduan barrena Ez du gonartzen sistema bera baita gu gonartzen ez gaituena hitz bat ez da prediku hitz bat ez da delitu Mezuak hitz ez erditu hau ezin da gelditu Aditu, arritu, berritu eta sentitu Nahituenak aritu aukerak batitu ditu Nola bidean urratxak, aintzina doa zorratzak doaiek eta akatsak, hartzen baditugu aintzat nerek dara matzat, ez ditut hartzen dramatzat Zentzua dugu armatzat, alurra berri zamatzat Zuk erran nahi duzuna guk, ere nahi duguna I tzenan Zuk erran nahi duzuna guk, ere nahi duguna I tzenan bat batzutan deser beste batzutan gozoa Norbere atxa hartzean datza askatasun osoa Zuk erran nahi duzuna, guk ere nahi duguna Kostata, igo dugu aldapa Mapa, gabeko mundu bat, ezote darrapa Hau adierazpide libre bat delata Berdin zaituze planta daukagun Baina ez kanta Ideia egitura zurrun Itzak ez baitira lurrun Gaur egun, itzlegun, bat ez da aski lagun Guk delibera dezagun, nun jardun, nahi dugun Norekin nahi dugun, iritsi urrun, da noren gandik urrun egon nahi dugun Estatutik, ez Elduko gozo zeskaturik Bide estutik eskutik Elduta joan liteke ametxek mantentzen Gaituzte xutik Garaia garai aroak aro Batasi eta bestea akabo Egin nahi bada zerbait gehiago Gainetik egon beharrik ez dago Hau ez da kopirraiko bipaste Zerbait gaizki egin ta berriz aste Aske izateko bagara gazte Gazte izateko bagara aske Zuk erran nahi duzuna guk ere nahi duguna zenan iztasun bazuk Erran nahi duzuna guk ere nahi duguna Itzenan iztasuna batzutan deser Beste batzutan gozoa Norbere atxa hartzean datza askatasun osoa Zuk erran nahi duzuna guk Bakantu jantu emankizunean eh, gara, eh, orentxe irratia piztua duzu, gaurkoan ere, ba, bidatu baten konpainiaz gozatzeko aukera izango dugu, gaur, babizio taldea dugu protagonista, odei barroso dugu gurekin, eta odei zurekin batera esango dugu beste bilagun ere badituzula, irukotea baitzarete. Bai, hori da, e, jo, gorka eta irurok, e, eh, osatzen dugu bizio, DJ bat eta bi MC edo rapero eta lehen lehen diskatikona demoratxo bat eh, pasada eh, nola izaten da zuen egunerokoa edo e, proiektu hau bizio taldearena eraino hartzen du zuen bizia? Ba, denuke diska grabatzen hasi denetik parte handi bat bilagatu dela gure egunerokoan, da egunero ba horrekin ibili gara, ez? Azken urte hontan eta bestela oroar, har ba bakotsa gure bizia dugu ere egian gure proiektuak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 E, bai, taldean eta ezain taldean. E, erra nahi dutunekin, ba, jok e, musika egiten du, guk beti idazten dugu musikaren gainean. Orduan, e, jok musika egiten du, eta guri iristen zaigunean, badibidez diskauntan baditugu kantuak bakarka. E, lehen diskan ez genituenak hainbeste ez, lehen mhm. kantu gehienak elkarrekin abesten genituen, edo erdi eta erdi egiten ginuen e, gorkak eta biok, eta diskauntan aldiz, ba, norbereagoak ere badaude Badaude. Ba, entzungo dugu ondoko piezaio, izan mazaizu, goita bat garren mendean, izeneko lan aukeratu diguzu, zergatik? Ba, bueno, diskako bigarrena abestia delako ez, eta diska sartzean ba, lehen hoiek garrantzia pitat izaten dute ala ere ez, bereziki amasei kantuz osatutako lan batean. E, Piskat labur biltzen duelako, ba, badu lehen eta badu orain gotik, ez, lehen bizio eta orain bizio, orduan polita jutu zaitu hori hona. Ogeita bat garren mentean Orain dikatzerakoi Bidea egin gabe ukitu nahi da gailurra Aintzina joateko arrazoi Bakarra da atzean gelditzeko beldurra Gizakia hildu presak, estresak Orain politikoek ematen dituzte mezak Imobilizatu gaitu askatasuneza Eta pertsona mugitzen du Interesak bitxia da sentitzen dena erratea Normala da kontatzera telebistara joatea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 Etekinak materiaz nahi dira zen niak agintzen badu ateratzen gara galtzen gu Askatasuna diru zer Data aske izan nahi duen Arkartzelarekin ordaintzen du Etekinak materiaz nahi dira zen niak agintzen badu ateratzen gara galtzen gu Askatasuna diru zer Data aske izan nahi duen Arkartzelarekin ordaintzen du Ikusta nun galdu ginen zein izan zen unea Noiz hartu genuen atzerakuntzaren bidea Gailuen jostailu ondamenaren ertzean Mugikor baten esklabo geita bakarren mendean Dirua, sistema ontan jainkoa Ez zaren hor barruan ez baduzu nekoa Polita eterra eta denen gustokoa Naskagarria sortu dugun prototipoa Lanean, Talanetik lekora, lepora, lotutako ariekin nora Orduka kobratzen dugu eta gu gustora Neurri batean saltzen dugu gure denbora Lekurik ez jakirik ez Berdintasuna kaletik dabil nora ezean Baina posiki zaitezke aurrerantzean Inor zutaz oroitu bada urte betetzean Etekinak materiaz nahi dira zen baniak agintzen badu ateratzen gara galtzen gu Askatasuna diru zerosten data aske izan nahi duena kartzelarekin ordaintzen du Etekinak materiaz nahi dira zen baniak agintzen badu ateratzen gara galtzen gu Askatasuna diru zerosten data aske izan nahi duena kartzelarekin ordaintzen du Mundua den biztanleriaren Iru laurden goxez hiltzen ari da eta hemen Janaria da estatu baino lehen botatzen da Zakarron zira beti mugimenduan baina beti zai Edo zein bizitza bihurtu da balada Egunean zer nahi eginda ere Uera kontzientzia lasai joateko gaipa gara Beti bat hemen peko laneko oren ez lepo Eko gabeko kesa batzuk tarteko Egun bakoitzeko obeto isildu Ta pixkat bildu bizi irauteko Egungo sisteman, ez inonik atxeman Ez duen ari kendu eta duen eman Handi uste guztiak boteretik joan bitez Jaiko jiki haini zaude fede dunik ez Jaiko haini fede dunik ez etekinak materiaz nahi dira zen agintzen badu ateratzen gara galtzen gu Askatasuna diru zerosten data aske izan nahi duen Akartzelarekin ordaintzen du Etekinak materiaz nahi dira zen agintzen badu ateratzen gara galtzen gu Askatasuna diru zerosten data aske izan nahi duen Akartzelarekin ordaintzen du Babizio taldearen eh, bigarren lanean, entzuna izango dugun piezetariko bat hause dugu. Egoita bat mendean, eta odei ez du esan, baina diskaunek bideak du izenburu goiburu goi buru, arrazoi bereziren batengatik? gatik? E, bai, bueno, pentsatzen ibili ginen, ba, ze izen emanen genion diskari, eta bar, eta demoratxo bat eraman zigun horrek, baina azkenean, e, ba, bideak zergatik... E, Guri iruitzen zaigu, e, batetik biziok egin duen bidea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 baina baita ere ba, letretan eta abestietan uste dut sumatzen dela barnera begirako bide bat, ez? Mhm. Orduan, pixka bat hori den laburbiltzeko. Bai, gogoan dugu ere lehen diska plazaratu zenutenean, e, orduan e, ba, Euskal Herrapa ez zena zuten, ez da? E, Piskat e, hor gero inguruan, hasi ginen deskubritzen beste talde zonbaitzu ere Euskal Herrikoak, e, ordu tiko nahustu duzu Euskal Herrapak ere bide bat izan duela?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 rap kantu bat entzuten duzularik ulertzen baldin baduzu ba lotuko zaituela hitzengatik ez mm, eta hitzak ere mezua bai. mezua hitza errateko mm. manera errimak e, eh, jolas hori hizkuntzaren jolasa azkenean guretzako jolas bat da eta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 Galde tuni Eure buruari Lorri ze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 izan ezin eskoa dela esan didate Dena ezin eskoa da saiatzen dugun arte Mundua aldatu nahiko nuke goitabe Izan nahi nuke gazte azke buru jabe Ingurura alare begiratu parez pare Dena aldatu nahi duzuzu aldatu gabe Nor nintzen ni zenbat galdera dauden Galdetzen ez duenak ez du erantzunik izanen Miserote nintzen lehen Bizi orain eta hemen zarenak erranen dizu zer izanen zaren ez bilatu gehiago Erantzuna azure baitan dago Gaur arte zergatik, ta tan nahi agatik Nik orain badakit Nor nintzen ni, inor baldaki hemen Nor nintzen ni, nik autatu alduen Nor nintzen ni, neure baitan dagon Putzusakon horri galdetu nion Nor nintzen ni, baldaki hemen Nor nintzen ni, nik autatua nuen Nor nintzen ni, neure baitan dagon Putzusakon horri galdetu nion Nor nintzen ni,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 Eh, herri rimaio lasak, eta guzi horren guzi horreta zoartzeko, nik uste dut eh, denbora txiki bat behar dela. Mhm. Ni rapu mundua oso, oso gutxi dakit, e, eh, baldira influenzia ezberdinak e, rap munduan musikalki... E, bai, bai, bai, bai, bai, andana bat. Eta e, zuek ze bidetik jo duzu. Eta e. guk justuki diskauntan e, iruditzen zaigu, edo bederen alegina egindugu,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 eta e, errap eh, munduan influentzia ezberdinak izanik e, zuek baduzue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 edo beste maila batean dauden mezuak direla, beste jende baten gana iritsi daitezkeen mezuak eta musika mota bat dela, baina uste dut eh, zabala dela ere, biziki zabala rapa, eta unki dezakela txikienetik zarreren era, eta kale kantoi txikienetik e, antzokirik betenera edo dena delakora. Mm mm-hmm. Ba entzungo dugu hurrengo piezak, kantuzkantuari baikara eta nor nintzen ni entzun ondotik e, bizitako denbora e, entzungo dugu. Bizitako denbora ipuin bada e, ipuin tradizional txinatar batean hartua eta pentsatzeko ipuinak edo Jorge Bukairenetik pixkatu inarritua hortan, ez? Eta hortik abesti bat sortu dugu. E, ba hori, ipuin errimatu bat, rap moduan ezarria, eta bizitako denborari buruz, ez eh, zer da zinez bizi dugun denbora. Hori da gure gogo eta kantu.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 izan erregela Saiatzea dela, argitago bazeki ela Ogei metroko traba bat zegoen lekuan Berak ikusi zuen, aukera itzela Zango bi eskubi, bi hotz buruta bi hotz eskalatzen hasi zen horrela Baizta ez egin lortu zuen bere eran Inork ez baitzion erran ezinezkoa zela Pareta pasata aldapa jeitxiz Etxe bitxiz egin zen herri batera iritsiz Asi zen gerturatzen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 dio zekrutela dugun Ikusirik zer zuen bere begien biztan Uste zuen maldizio bat bazela erreskan Soko batean agure bat zegoen Kaiera esku artean ta deuskaldetu baino lehen Erantzun zion zula sain neska Ez zaite kezka maldiziorik ez da Hemen denek jasotzen Duguli buruska bat, amai urteak bete ondoren Batetik jartzen dugu zergatik zorion txugaren Bestetik ozamenaren, denbora zein izan den Izan liteke bidaia urruna,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 gon eskeroz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 Nor kantatzen du? E, eh, hor bai, bai e, eh, hautsa pertsonaiari hautsa gartzen dio jaion edoraik. Jaione Ba, bizio taldaren lan berrienaz interesatu gara gaur, ari gara ba, ere iristen, eta nahiko nuke jakin ere, e, eh, grabak eta prozesua nolako izaten den, lagunez inguratzen baitzaretez, proiektu hau burutu alizateko, Bai, e, lagun inguraturik egin dugu, berriz ere, lendiska bezala, eta bauri, autoeko izpena egiarran polita da. Polita da lagun taldean, e, bai bizioko hiruak baina ez gaude bakarrik olakotan orain entzun duzun bezala, e, beste kantu badean ere maitan e, etxe barriak ere kantatzen du, eta hortaz aparte ba grabaketa Iñaki Plak egin du dena Donibanez iburuko gaztetxean Guibiliginen gaztetxean grabatu dugu masterizazioa ere Nikolas Perezek egin du diska bezala dena inguruan egina eta egiarran polita da talde lana bai. Mhm. Eta segurtasun bat ere ematen du? E, bai, segurtasuna, <laughs> baina lotxa batzuk ere gainditu bai. behar dira, ez, e, diska grabatzen ari zarelarik. Lehen diska asko zailagoa izan zen, zentzu hortan eta ta hontan bueno pixka bat babitura hartzen joan gira eta errazagoa mm. izan da bai amaitzarekin ah, pozik bai gu, gu oso pozik gaude ingurukoek egin duten lana gurekin eta ba, berriz ere diskauntan eskaini diguten denbora eta esfortzu guztiagatik gu oso eskertuta gaude inguruarekin gainera aldi hontan ere bideoklip bat eh, grabatu duzu en lander garro izan duzu ba, lagun bide lagun eh, bideoklip honen egiteko nolako esperientzia izan da ba hori ere esperientzia polita, berezia guretzat, ez? Ba Landergarrorekin lan egitea, ba, oso oso ongi pasa dugu eta egiarran ba artista handi bada eta ainitz lagundu digu berak ere, eh, bere, bere moduan, ba irudiarekin eta bar eta klipak ba oi hartzun pixkat izan du. Eta egia da, ba, ez dela, ez dela erresa, beste lan bat dela hori, ez mm, mm. Eh, kamera aurrean jartzearena, eta hau hori taura egitea, eta baina tira, hori ere egin dugu eta bai. beste bat prestatzen hasteko guarekin. Bideoklipak ere importantak baitira, ez? Musika mundua. Bai, eh, gaur egun, gaur egun bai, biziki eh, sare sozialetan, interneten eta nahi baduzu, edapen bat eh, nahi baldin baduzu, obe erresakoa daba klip bat baldin baduzu, irudia baldin baduzu, ez? Ikusi besterik ez dago audio bat bakarrik ez hartzen duzularik eta bideo bat ze diferentzia dagoen ez, ikus, ikusaldietan edo. Mhm. Zuek ere ba, badituzelako interneten e, bazen bidea baduzu Twitterra, baduzu Bai, hori da e, Twitterra, Facebooka eta Bandcampen e, diska daukagu entzungai eta deskargatu liteke ere. Mm -hmm. Eta zer nolako barrak jaso dituzue? Ba, orain arte egiarran biziki onak, eta gu ere harrituta gaude, ba, batzuk ze erantzun hona eman diguten, eta postekoa da, egia da, ba, urte bete pasatzen duzularik zure burbuila hortan diska grabatzen ez duzu ikusten, ja, ez dakizu bukaeran, ez dakizu ongiari ziren, gaizkiari ziren, zer egiten duzun, eta behin bukatu delarik atera delarik ba, jendearen oi hartzun onak bintzat eskertzen dira hainitz, eta orain goz, ba, onde esente izan ditu. Mhm, ikusten da horre, sare sozialen garrantzia, bai, den. Hori da, diska atera <laughs> ginuelari, ba, sare sozialen bidez bakarrik eman ginuen berri, gero ja irratitara iritsi da, eta bar, baina ba bai, sai sozialek azkenean gaur egun ba beren eragina dutela ezin daukatu. Ba, entzungo dugu beste pieza bat, e, oraingo juntan e, etorkinei begira jarri zarete kantunen atontzeko. Bai, hori da Amets baten bila deitzen da kantu hau, eh pixka bat ba berriz autokritika pixkat gure gizarteari ez orain eh, pilpilean dago errefusiatuen gaia eta orain eta eh, lehenago ere egonda etorkinena eta guk eh, idatzi ginuen larika beste hau hortan betxatzen ginuen ez zertan ari giragu zer da ze herri motatan bizi gira ez girena gai hartzeko behar horretan dauden daudenak ez da Hemen lanerako ago, haitu? Ez dago ide herrialdean. Ez dago ide herria. Eskuta hau paurrean ikusen egin Ezinak bortatuta, amets bat nina bultzatuta, etorkin pila. Itxaso zara bidai izila, ez gehiegi egibituen, amets boro pila. Geldo holdean zanpatuta, ilusioa, harantza dunezietan, odoluztuta. Malkoz betetako itxasoan ondoratuta, oiuka, amorruaren balek tirokatuta. Arnaz ez duka, ez duta izkutuka, inor nahi ez dituen lanetan lokaz egin ere Patu goipela Ta esaten dute lanak entzen dietela Paperen boterea handia da ez uste Eskubideak eman eta kentzen dituzte Pertsona mailaka ez ditzagun saika Lurra, guzti honetxea baita Egunako geita lau, ordutan dirau Baina gau bat ez lur lau itxura du gailurrak Batera, batera, igo batera, atera Tiro hotxa entzuta berriro urpera ezurrak. Legeak bat duzik ikortzen Ez ditugu lazoz lotzen, esku Oroar, Oro koldar bat holdar, oar Gaitezen onar, ditzagun gurek ez Aleko, geto, denak, lepo, talibre Kaputxari gabeko, laturrak, gauden mutu lurrean epe laburrean ausarte lurrean agintzen du beldurrak apal, esku bal, agertzen gara eta ez dugon hartzen al zein garen zuhurrak, bere minta ezinekin etorkin jakin bat ikaldekin denak berdin egin otegin duen lurrak Bi, be, luzea dago, norbere elmugaraino bi, be, luzea dago baina geroz eta urbi dago bi, be, luzea dago, norbere elmugaraino

<laughs> bueno, mil esker. Mil esker. Eta pentsu ni galako amaika ere entzuna izango ditugula, deskubritual izango ditugula, e, eh, tematik aldetik oso ezberdinak, mm. hausnartzerako beta ere uzten digutenak, e, gaien aldetik nola, nola izaten da autua ez, ezagia baita? Bai, e, eh, bagu lehen erranduan bezala musikatik hasten gira beti. Bai. Orduan e, musikak berak e, sentimendu bat transmititzen du beti jok egiten duen musika guri behintzat eh, sentimendu hainitz transmititzen dizkigu, eta horren gainean erabakitzen dugu, bai gaia eta nola idatzi, eta bar, orduan egia da bat tematika aldetik eh, beti hola egiten dugula, baina ala ere bat tematika ezberdinak ateratzen zaizkigula, ez? Mm. Eta erraten duen bezala bat diskauntan badira barrenekoagoak, badira kritika sozialari, bada ipuin bat, bada jolas batzuk itzekin, uste dut pixka bat ugariagoa dela ere tematik aldetik. Baina adibidez eh, aktualitateari lotutakoa da, aktualitateak ere unkitzen zaituztete asko? Noski, bai guk eh, azkenean idazten dugu gure egunerokoari buruz, guk egunerokoan bizi, sentitu eta eh, barnean dugun hortaz idazten dugu, ez? Mm. Eta orduan, ba, bai, gai batek unkitzen gaituelarik eta gainera mailuarekin etengabe buruan jotzen digutelarik horrekin, ba, guri ere ateratzen zaigu hortaz idaztea, ez? E, naturala da eta ez ez goaz gaien bila. E, gaiak heldu zaizkigu eta gero hori bai aukerak eta bat eta egiten dugu. Ba, orain e, publikoaren aurrean defenditu beharko duzu e, hmm. grabatoriko diska, oso ezberdina izaten da, ez? E, Eskeratu bai, toki gainen. E. Bai, hori da. Bilan era bat ezberdin dira. Diska grabatzea lan mota bat da eta zuzenekoak eskaintzea beste bat. Ibili gira ba azken hilabetetan ere ba prestatzen zuzenekoak eta, eta gu gogotsu gaude, e, ostiraduntan egon gira Donibane Ziburuko gaztetxean, eta bestalde beste kontzertu batzuk ere baditugu, urriaren behatzean e, aldakan eta abar, eta bai, erabat ezberdina da, baina polita da ere bai, ez? Eta horri ere aurre egin behar zaio, estena tokiaren ba, zera horri, mm. ar horri, mm-hmm. eta ta hortan, hortara Mm. Doni ban eloitzunen lehen kontzertu egiteak badu, ez? E, bai, bai, bai, badu arrazoi nagusia da, ba, gu e, horri bili horri bili ginen gaztetan, baina hortaz aparte ere, ba, diska grabatu dugu bertan, e, gaztetxeak beti ateak ideki dizkigu, eta ze gutxio ez, ba, han eskaintzea baino, e, gure lehen lehen aurkezpen kontzertua. Mhm. Ta kuriosidadez, e, nun jotzen duzu batik bat, kontzertuak nun eskintzen dituzu batez ere? Ba, egierran e, eh, urria eta zaroa betea dugu, behatzi kontzertu ditugu, eta berran ba, bezala, ba, pixka denetan ala ere, diskaunen aurkezpen bira edo, e, joanen gira iruñara, gipuzkoan, oinatin, azpeitin, tolosan, eh, bilbora ere bagoaz, aurrerago gazteizera joateko asmoa dugu, e, baxena nafarrora ere bagoaz, lapur dinotzen dugu, ba, denetan, ez, egirra. Aldea, ikusi duzu lehenengo dizkatikona, bai, konzertu bai, bai, bereziki aurkezpen bira siginelarik e, prestatzen, ba, pixka beldur ginen, jo, nola lotuko ditugu, nola eginen dugu, zeuri ere gu haurek lotu ditugu kontzertu guziak, eta egiarran ba, siginen bilatzen, baina bapatean gertatu, kontrakoa gertatu zen jende hasi zitzaigun deitzen. Eta orduan, ba, bien artean osatu dugu kontzertu, aurkezpen kontzertu bira txiki hau, eta eta ederki bai, pixka mm. denetan. E, kontzertu ez e, mintzatu gara, baina diska ere eskuratzeko aukera badugu, e, salmentaguneak nun izaten dira, bai. saltoki bai, arruntetan? E, bai, saltoki arruntetan, e, kasuntan elkarrek e, banaketa eginen du, e, guk autoeko izpenaren apustu egiten dugu beti, baina banaketarekin ba, pixka bat laguntza behar ginuen, eta elkarren gana jo ginuen, beraz elkar dendetan egonen da eta bestalde ba bandcampetik lehen erranduan bezala internetetik ere eros liteke deskargarako. Zenbaten da diska? Amar eurotan. Amar eurotan. Ba, odei, itzuli eder bat egin dugu, e, eskerduko zaitut, egon arbildu izana diskaren aurkeztera eta gok segituko dugu, zure kantuen entzuten. Bai, mil zuri. Iruditzen bat zaizu, azken kantuarekin buratuko garko osora saltia? Osongi, abesti berezia dau, eh, amari eskenia, e, maitasuna besti bada, baina amari eskenitako maitasuna besti bat, eta ondorioa pixka bat jendeari erran nahi da balora dezala daukan hori. Ba, mi esker, bai. kasua otzean zu nere itzala udan nere pausoa bidean nere arnasa elmugan ez dugu aski itziztegietan eta gugan zuria dierazeko zenbat maitatzen zaitudan idorpeak ez dudan sorteak Pozaren idorteak utzi dit bisai guztia Miloi kaldizatera behar litzake eguzkia Nik zuri itzultzeko zuke mandidazun guztia Dena delarik laino, zugandik erduen Obe begiak itxi itxu gelditzea baino Gaur da esperantzan, sinesten genuen Ta fedea galdu nuen, denko bat sortze Segundu bakoitza biziz, azkena bailitzan Zure azken urratxak zirelarik bizitzan Eskutik heldu nizu entzun ume beldurtuen gixan baina joan etzin tezen etzen aski izan zure begien itzala ikustean ala bihotzean sentitu nuen bakearen bala ideki zenituen bileio handi bezala gero ulertu nuen agure errana izen itala Nola txoriak kumeak Nola amakumeak Zaindu maite duzun hori Nola arrainek itxaso zabala Nola umeek amaren magala Maitatu zaintzen zaituen Goan dauka dena eguna eta orena ondoti joan zinena amalagunik onena barnean nahasten zaizki daukadan itxaropena eta etorriko ez dena itxarotearen pena semeak ama galtzea da bizi erregela baina nola saldu amatxiri joan egin zarela ulertu dut horrela erio krudela dela ta oberenak berekin eramaten dituela bestela erraida zuen nolaz naizen usten gorputzaren etik ez dira gortuzten ikusi naizela Urik ez duen batela jakinik hemen zaudela Ez baitzaitut ikusten utxabetea dela entzun dut lehenago Bain ere pozaren utxa minez beteta dago Lehen ibiltzen nintzen utxunea bestitzen Tazkenean ikasi dut berarekin bizitzen Nere izena bizen enuen uste inoiz Egin enuen ikotoitzeri oiantzi da eroiz Eta biluztu arrazoiz guk ez dakigula noiz Joateko beti dagoiz, goiz baina zuretzat goiz egizen Nola txoriak kumeak Nola ama Zain Zaindu maite duzu nori Nola arrainek itxaso zabala Nola umeek amaren magala Maitatu zaintzen zaituen hori Nola txoriak kumeak Nola ama kumeak Zain du maite duzun hori. Nola arraindekitxasoz zabala nola umeek amaren madala, maitatu zaintzen zaituen hori. itxasoa laino eta olatuek lehenago bezala jada ez didate gehiago erantzuten hasi zaitezte zuen bihotzak entzuten zerbait galtzean ikusiko duzu ezen bat zenuten Bizitzak dit bizitza eman didana ez da erakaspen bana eman nahi baina barne drama honek hortara narama zaindu zaitezte eta zaindu zazue ama Kantuz kantu, Euskal Kultur erakundeak babesutako emankizuna. kizuna.